Well, what did you say, David? Naja, ich habe gesagt, wir müssen von, von Amerika zu Spanien äh, in den, o den Ozean äh, in ein paar Sekunden, sag mal, we have to get across the ocean in a few seconds.